Neil Jung gurekin beraz izanen dela edo izanen dela aratsuntan mil esker Bernadet eta guazalgu eh, Euskararen erakunde publikoko lehen dakariarekin eki egin eh, eki lankideak egin elgarrizketaren entzuteraz entzuterat barkatu diru partimenaz gehiago jakinen baitugu Pantxo maitea egunon Egunon Eperen eh, diru laguntzen behi eman duzue gaurkoan Inkesta soziolinguistikoak erakusten dute Ipache eh, Euskara berantza doala, dirulaguntzak oroko jial ere eh, maila behdinan gelitzen dira urtena. Bueno, eh, bi bihitz inkesta soziolinguistikoaz, baina e, elgarretaratze bat e, prentsarekin ukanen dugu, gauzen aurkesteko berezia hori buruz, baina lehen datuak aipatzen ahaldira, bai Eh, badugu iparraldean beherakada bat, eh, kipiagoa, eh, joan den urte eri begira, baina nire gauza itxaropentsuak. Egan nahi baita gazteetan Euskara beti eta gehiago ikasten dela eta Euskara baliatzen, baliatzen dutela, baina gauza fragila da gure eh, gure afera eta eh, beraz behar da behar du segitu eh, politika publiko bat Euskararen sustatzeko. Beraz, hori buruz, gaur aurkeztu ditugu, zer diren diru laguntzen, zer den diru laguntzen banaketa, beraz uh, Eusko Jaularitzarekin badugu kuadro bat duela zonbait urte onartua eta horrek uh, garbiki emaiten du Eusko Jaularitzak uh, laguntzen duela Euskararen erakunde publikoa eta publikoki ditugula uh, segitu nahi gure harremanak uh, Euskararen erakunde publikoaren aurre kontua da hiru milioi eta e, hiru zonbait milaren e, e, aurre kontua. Horen erdia ekartzen dugu eragile pribatueri. E, milioi bat eta seieun mila eurokoa eta milioi bat eta seieun mila hortan, laueun mila ekartzen ditu Eusko e, jaularitzak nahi baitu, laurdena nahi dut hemen azpimaratu e, eh, laguntza horrek duen garantzia. Nola banatzen ditugu? Eh, bi, eh, bi arlotan. Lehenik uh, eh, eragulile nausiak. Eta bigarrenekorik uh, proiektu pribatuak uh, deialdi uh, berezi batekin. Eragile nausiak. horiek ere uh, bi bizpairu arlotan. Lehenik erakaskuntza. Bi arrenekorik bizitze soziala. Eta hirugarrenekorik hedabideak erakaskuntzari begira eragile nagusi bat, se aska hauen hauren kopurua emendatuz doa ikastolen nombrea ere beraz federazioanen eh, lanak emendatuz eh, doatzi hiru egun za latanoi mila euroko diru laguntza ekarriko dugu eh, askari eta erakaskuntza mundu hortan eh, ditugu burraso elkarteak. Bat eh, katoliko sarean, hogoi mila ekarriko diogu, eta biga bat ditugu erakaskuntza eh, publiko sarean, eskola publikoan, bat ikasbi, hogoita hamar mila ekarriko diogu, eta e, bertzea bigabai hamabortz mila honi. Beraz, aizaldi eta bizitze sozialari e, soz, dagokionez, e, nahi ditut azpimarratu udaleku, hemen emendaketa bat eh, e, eginen dugu hau ere garatzen ari baita, udalekuk ukanen ditu egun eta mila euro. Eta bertsolaritza, bertsolaritza lagundu nahi dugu hunek erakaskuntza eh, laguntzen baitu. Eh, bertsolaritza eskolak ideki dira hemen datu hauen nombrea eta hauren nombrea ere berroita hama bost mila ekarriko diogu bertsolarien eh, lagunen elkarteari. bideeri jasko diru bera, nahi dut hemen horretara hazi aurre kontuen muntatzea ez dela ise izan, krisia hor dugu, denetan eh, diru laguntzak e, behititzen ari dira, guk e, atxiki dugu, berreunta lahatan oita bost mila e, edabideeri e, begira, garantzi handia baitut, eta partikulazki irratiek hori, hori buruz beraz juna milioi bat eta berreunta berroita hamar milaren eh, banaketa eragile nausieri. Eta gero e, bere... Bada, gero ipatuko ditugu besteak lehenik eragile nagusietaz setasun eh, betzu nahi behikin ituzke Frantxo Maitia. E, aipatu duzu irakaskuntza nahtatztariko bat zela Seaska Federazioa. Seaska Federazioak laurun mila euro zituen lehenago, orain irurun da larogei mila euro, behi, mila euroko beraz apaltzea. Ikasbik emanduen presioarekin zer zerikusirik badu Ez, ez eh, bat ere. E, beraz, xeetasunetan eh, sartzia galdegiten baita utazu, e, eran nahi dut duela zonbait urte, e, ukandugula e, xeaskako lanpostueri begira e, negoziaketa bat, ez guk parte hartu, hainan onartu ginuen ororen buru praktika hori, eran nahi baita, hezkuntza nazionalak eta xeaskak asmat hartu zuten berreun mila eh, diru laguntza gehiago eh, ukaitia eh, zazpi lan posturen sortzeko. Baina ni e, lehen dakaritzarat izan nintzalaik hemen, e, galdeginion errektoreari e, lan postuen Eh, elgarrizketa eta negoziatzea etzela eh, Euskararen erakunde publikotik pasatu behar. Eta zuzenian egin behar zuela hezkuntza nazionalak sehaskarekin. Bon, uh, ezkuntza nazionalak eta hori eh, erakunde eh, publikoko gerizapean eh, eta laguntzarekin hitzarmena beritua izan da. Eta hor erabakitua eh, izan da geroari begira lanpostuen eh, afera, Eh, beraz uh, elgarrekin eginen zutela eskuntza nazionalak eta sehaskak. Hemen behar da horretara hazi, bon, uh, sehaskako profesuren pagatzea uh, nazionalak egiten duela. Eh, ez ditu sehaskak berak pagatzen uh, dirua heldu da ministeritzatik eta ministeritzak pagatzen ditu beraz profesor horiek. Joan den urtean, hiru lanpostu zazpi horietatik e, beraz kokatuak izan ziren dotazio ofizialean. Eta heldu den sartzean bertze undar lauen e, lanpostuak kokatuak izanen dira e, beraz dotazio uh, ofizialean, ministeritzatik uh, ukaiten duten dotazio ofizialean. Beraz, berreun mila eh, e, e, emanak izan ziren hor zonbait urtez. Beraz, horrek ez du baliotasunik uh, zuzenian hezkuntza nazionalak emaiten baititu lanpostuak. Beraz, bai, beherakada bat uh, aurten, sehaskaren zat, lau postu horien gatik helduen urtian ere eh, beherakada bat uh, izain da. Hezkuntza nazionalak diruz ekartzen zauz kun ehunta hogoi mila hortarako eta lugalde kontseiluak eta kontseilu orokorak emaiten zituzten bako txak behoi mila euro. Baina ez da gehiago zazpilan postu horien zat, zat terik eta beraz Eh, bai eh, gure uh, diru laguntza behitu eharko dugu ez baitugu iturririk gehiago uh, hortarako baina ikusiz funtzioniamenduan uh, beraz gastuak emendatuz izan direla hauren kopurua emendatu da ikastolen kopurua ere uh, emendatu da horiek kontutan hartuz ala ere lehen bere, uh, eh, berreunta bost mila euroko diru laguntza eh, ren eh, gorago izanengira izanen gira helduen nortian ere. Aipatzen duzu iturririk ez dela gehiago, justuki ez dute da hor problema. Uh, beherakadoa Euskararen erabilpena eta uh, jakintza nahizta zaila janduzun baden gorakada txipi bat gazteetan eta dotazioa berdina da. E, ez dute da oh zinezko problema, Frantxo Maitea? Bueno, eh, ikus gure inguruan eh, zer beherakadak izan diren eh, kultura mailan eta bertze arlo anitzetan. Ezin ukatua dugu uh, krisia. gobernu batek diruak, diru sartzeak, uh, kipituak balin baditu, bere emaitzak ere obliatia da uh, kipitzera eta gure instituzioetan, bai lurralde kontseiluan, bai kontseilu horoko ere, diru sartzeak ulertzeak zaila dira eta tipitu dira eta beraz eh, eh, hautua egitia hein beraren atxikitziak uh, hor behar da ikusi inda handia egina dela atxikitziak Berak, beraz bai, e, badakit gehiago behar lukeela e, eskuarak. Eh, neok ere ez lezake uka eh, gehiago uh, behar eskaini. Bainan, hala, gauzak zailak dira eta bertze uh, bizitze arloak ere uh, hor dira eta beraz gauza zail horietan Neri iduritzen zait, eh, Euskararen erakunde publikoak, atxik dezan eh, bere aurrekontuaren heina heina, eh, jadanik gauza ona dela. Eta eskertzen ditut, unarat ekarri dituzten, diru emaitza guziak jorieri esker, atxikitzen ahal baitugu gure heina, gure eragile eriburuz. Gehiago lortzeko ez dut elitaike elegeoa bezat behar? egia lege batek eh, gauzak eh, eh, kuadro batian, onartu batian uh, finkal ezazkeela. Ez dakit txusen zer ikarlezaken Euskarari hainiz gauza egiten baitugu jadanik. Nahi dut hemen aipatu gai hori François Hollandek aipatu zuen eurokartaren ratifikatzea eginen zuela. Entxeatu da horretarako... Entxedatu zinez? Bai, zinez. Eh, konstituzioaren aldaketa bat behar litaike. Eta horrendako behar da gehiengo berezi bat. Bostetarik hiruk behar dute konstituzioaren aldaketa bozkatu. Eta parlamentuan sekatu du eh, laguntza, Eh, e, bainan horko eh, talde politikoek beren erantzuna emanez agertzen da e, bostetarik hiru hori ez dela e, lortzen hal. Horrek ez du egan nahi, ez dela deus egin behar, frantziak sinatu zuelarik eurokarta hori, hogoita hemere artikulu sinatu zituen. Eta beraz, Filipeti ministroak eh, kulturako sailburuak komite bat plantan ezarri du joan den martxoan ikertzeko hogoita hemereetzi artikulu horieri begira zer egina den txusen, zer egina izaiten litaiken eh, gauzen hobetzeko. Eta beraz komite horrek lan egin du Euskararen Rakonde publikoaren izenian eh, lan horietan partu, parte hartu dut eta e, aurkeztu dut hemen gure e, ikus moldea, nik eh, lehen lehenik eh, hemengo erakundeak bildu ditut, e, bulegoko bilzar bat egin eta txosten bat beraz ekarri komite hortara komite horrek e, zabaldu du bere etxostena, eman dio ministroari e, joan den ustailaren hamabostean. Eta lehen biziko proposamena da behar litaikela Frantzian, mintzaira menperatu eri buruz, aktor juridiko askar bat. Eta horrek eh, du izena lege bat, lege baten beharra eh, badela uh, Frantzian. Bertzea iniz proposamen ere badira, bon interes desberdinekoak, baina legearen beharra. Eta uh, biziki ongi aipatu du, uh, patxi bazterikak lege batek zer kuadro ofizial ekartzen duen mintzaila bati eta nede adostasuna agertu diot egun goizian, Eh, bai nik ere senditzen dut lege baten beharra eta araiz eh, komite Filipeti komite horren eh, ondorioz lege bat asmatua izain da Frantzia. Patrik Dalen Baionako suprefetak Euskal bidei erantzun zienean, ahiki erantzuen Frantziako gobernuak Euskara maila bat arte baizik eh, ez zuela lagundu nahi. Hortik aratago, ez zuela joaiteko asmurik. Ez dute argiki jeitea, Euskara ez dela Frantziako gobernoren agendan sartzen. Bueno, ez ezin da hori erran, mentuaz eh, Patrick eh, Dalenen uh, uh, hara, helburua da hein batian atxikitzia ez da hori eh, gure helburua eta ez ere uh, eh, eh, ara Filipeti komite horren lanak aipatzen uh, bainintuen uh, beraz urunago biztan da uh, joaitea da eta partikulazki administrazioan zerbitzu publikoetan Euskara baliatzeko uh, parada ukandezan eta trabak asteko behar direla eh, kendu bada hono hainitz traba e, eh, mintzaira eh, erabiliak e, izan ditezen eta traba horiek behar dute traba horiek behar dira kendu eta hori lege batek egia e, kentzen ahal ditu bon, Superfeta mintzo da oraiden legediarekin legediarekin legeekin banalegiak bana legiak kambiatzen balin badira eta hori dut nire itxaropena e, bon suprefeta adaptatuko da Zinez sinesten duzu lege aldatu daitekela? Bon, azteko ideia horrekin nahi dut gelditu e, duela zonbait txosten e, hori atera da eta beharra hor finkatua da e, azkarki eta beraz, eh, eh, espero dut baietz. Minskren izan txamaitia.